Şuleýanak mejlislerde, nurany mänewi mejlislerde Allatagalaň bir paýgahynda, bir şobesinde, rahmet paýlaýan şobeleriniň birinde huzur tapdyňyz, hemmäňiz hoş geldiňiz, Allatagala hemmäňizden razy bolsun. Amin. Hakykatda-da Gürrüň kep iki jüre bolýa. Bir gürrüň ba, bir kep ba. Bi hidaýat ýoly. Dogry ýolda. Bimäni dä, bihude dä, batyl dä. Muny gulak asmaklyk näme Allahyň söýen zady we şoňa-da näme nygmat we ryzkyny, rahmatyny berýän zady. Bir gürrüň ba, batyl gürrüň, bihude gürrüň. Ondan hiç bir peýda çykmaýar. Ne dünýäňe, ne ahyratyňda bir peýda ýok ondan. Şu aýala bir hakim kitabyň, hakim diýeni hiç bir zady bihikmet däl. Ýagny bir bihuda zat ýok munda, bimäni zat ýok, bifaýda zat ýok. Näme bolsa bir faýda bilen, bir hikmet bilen, musulmanyň yzynda gezýän zady bilen. Munda bir seň wagtyňy talap etýän zat ýok. Sen külli zendegiňi, külli omrüňi şu ýolda goýsaň, şuny düşünmeden çürim, şuny öwrenmeden çürim goýsaň, bipaýda iş etmediň. Näme bir paýdaly iş? Seň dünýäň we ahyratyňda näme diýip Huden we rahmatan lil muhsinin diýdi. Şoň şu kitap musulmanlardan çürim, muhsin adamlardan çürim, hidaýat we rahmet. Hydaýat, ýagny seni garaňkylyga oklamaýa. Nur, ýagtylyk ýoluna salýa seni. Rahmet-de ba. Rahmet hem şu dünýäde, hem ahyratda. Wa nunezzilu minel Kur'ani ma huwa şifa'u wa rahmatun lil mu'minin. Biz Kur'andan iberdik ol zady ki, musulmanlardan çürim şifa, şifa we rahmet bolýar. Şifa diýeni seni hem jesmi, hem ruhy Merizçiliklerden saňa şypa bolýa, peýda bolýa. Şu Kuranda sen ýykylsaň, kän muşkellemiz hal bolýa. Ruhy muşkelle, absurdagile, ýürek howlukma, şu zatlaň hemmesi zendegiň bir gynçylyklary, daraçylyklary hemmesi şum bilen hal bolýa, şu kitap bilen. Bir ýerde muşkele giretdiňmi, Saňa ýol köke diýýä. Falan wagtda diýýä, falan adam geçipdir diýýä, Kuran aýtýasyn saňa. Eýne şo seň başyňdaky ýanak bir muşkel gelipdir şoňa. Näzire şoň bilen berhord edipdir, näzire şo muşkelden çykypdyr, şony açyklap berýä saňa. Hä bi boldy saňa näme hidaýat. Saňa dogry ýol kökezmek. Seni gire düşüp duran ýeriňde saňa ýol kökezmek. Bombasty ýeteňde saňa bir ýol kökezmeklik. Kuranyň reweşi ýoly şi. Olam rahmet. Sen şu ýol bilen gitseň, saňa Allah Tagala merhamet etjek. Kyýamatda öz rahmetin halyňa şamil edip-de seni hoşbagt adamlardan etjek. Şony ýöne näme? Gaýym tutmaly. Göwermeli. Hop. Indi Kur'an öz hakimligini aýtdy. Häkimliginiň moredinde näçe zatlar aýtdyk. Ýagny hiç bir zady bieýp, bir däne naksy ýok. Näme aýtsa bir hikmet bilen, bir düzgün bilen. Düzgüni kamyl, bitin düzgün. Hä munda bir muşkel ýok. Gire düşmeklik ýok. Saňa bir ýer garaňky goýmandyr. Eý bu taýdan näzire çyksamka diýer ýanak saňa ýer goýmandyr. Hemme zady açyklap beripdir saňa. Hop indi sen şuň yzyna düşseň, Şu Kurany diňleseň, Kurany öwrenseň, mänasyny düşünseň, şuny özüňe bir hedaýat diýip, ulgu diýip tutsaň, saňa bir çyra diýip, ýol körkezýän diýip tutsaň, hedaýat bolýaň diýdi. Ýöne muň mugabelinde indi bir guruh bar. Muň mugabelindäki guruhlar kim? Ony şu aýada, şu jeresede inşallah aýdyp berjek. Sure-i Lukmanyň 6-njy bilen 7-nji aýatynda aýtýar olary. Wa minan nasi Şeýdip masgara etmä durýar. Olaike şu adamlar lehum şu adamlar üçin azabun muhin bir ihanet etýän bir kiçeltýän bir adam birisi suwsap duran bolsa şuň eline suw berýän. Hay suwsap dur, jydamany näme etjegini bilmän, eline bir lewa suw berýän. Haý, işşek bolup agzyny eltende elindäkini kakyp-da gaçyrýaň suwuny dökýäň, şu ehanet. Näme şu adamy kiçeltýäň şu ýerde, zaýa etýäň. Hä, ozam aýtýar Allah Tagala, Lehum azabun muhin, şunýanak bir ehanet etýän, bir kiçeltýän, bir masgara etýän, şu masgara etdiler, masgara etýän bir däne azap bar. Hop. Indi ýaňky adam ýeke şu işleri etdi, şu sypatla boldy şonda. Wa iza tutla aleyhi ayatuna o näme etdi? Gitdi o bir bihude sözler satyn alýatdy. Indi her açan muňa o taý satyn alýatdy ha. Ýöne her açan muňa gelipdi. Wa iza tutla her açan Indi garşyň gulagynda bir agyrlyk, kerlik bar ýanak. Kuran okuýaňda, eý şu Kuran bilen bola wer diýeňde, o näme etýäýne bir ker adam ýanak ýüze urupda gaçyp gitýä. Febeshiruhu, petten besaret ber buşda şu adamy. Buşdamak gowy zada bolýa. Buşda şu adamy näme bilen bi azabin alim. Bir dert berýän, bir dertli azap bilen buşda diýip aýtdy Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Bulan her gaýtynda satyn alýar. Allah Tagala diýe men-de diýe Allah Tagalaň özi öz muridine aýtdy, Allah mu'min adamlardan özlerini satyn alýar. Mu'min adam özüni satýar Hudaýa. Näme diýip? Mugabelinde behişt bar. Mugabelinde behişt bar. Senden özüňi satyn alýar. Men diýe sen ýerine saňa behişti bereýin diýe. Sen özüňi sat maňa diýe, men behişt bereýin saňa diýe. Bu taýda binämet diýe, bir-de ýaşdary gelipdir. Bu müşrikleň biri Mekgede, müşrikle bilýele, arap adam eger Kur'any eşitse, arabi dili gowy bilýän adam eger Kur'any eşitse, aslan durup bilmäni şuna iman getirýär. Hiç Mekgede bir adamy bolmandyr ki, Peygamber Aleyhisselam'ın agzyndan şu Kur'any eşitip de şuna iman getirmesin. Ýöne o adamlar ki, hakyň ýerinde, hakykatyň ýerinde gezýär. Ol özi däl ki, öz hukumetinden gorkup, öz bir magamyndan, mensebinden gorkup-da pygamberi tahrim edip durýa, ol-a däl. Bir adamlar diýi ki, gezip böyle, hakyň yzynda gezip ýören adamla, ýa gumrah bilmän gezip ýören adamla, gumrah etýän adamla däl-de, gumrah adamla gezip ýören ýerinde pygamberden Kuran esti, iman getir diýenmişdik. Hop. Olaň indi Gudrat elmden gidip barýar, döwrandak adamlar pytrap barýar, pygambaryň daşyna üýşüp barýar. Pygambar-da, Hiç bir adam beýleki adamdan üstem däl, ýokary däl diýip otyr. Bular küllen Gudratyny elden berjek, millete näjire bu hukm edip otyrdylar, milleti jahalatda, gumrahyda saklap otyrdylar. Bu Kuran geldi, ýol kökezi, hidaýat etdi olary. Gözlerini açdy, nämä-nämdigini bildirdi, Bta-da bula ehsas gatar etýele. Ozam öz ýoldaşlaryna aýtýele, öz adamlaryna, Şu pygamber Kuran okymay duranda, siz-de gapdaldan şuluh ediň diýele. Gapdaldan şuluh ediň, millet şuny eşitmesin diýe. Näme üçin bi eşidilse, bula öwne geçip bilmeýär muň. Mu'min bolýar, musulman bolýar muny eşiden adam. Öwne geçiň, masgara ediň, hulasa şuluh ediň, gyk-çyk ediň, şuň sesi eşidilmesin millete. Başga ýolumyz-a ýok diýip aýtýarlar. Hop, bulaň biri näme etjegini bilmäni Irana gelýär. Şo wagtda Irana gelýär. Irandan ýaňky Rostamow, Isfantýarow, işim ýok, Muluki Hemýarow, näme o, näme şun ýana bir dastan efsanalar gelip satyn alýar. Satyn alyp da akitýe Mekka, şo ýerde olsa millet aýtýar, o pygambar diýip göreniňiz, saz getirmeklik, pul berip, ýaňky ýanak bir bihuda kepleýän adamlary getirmeklik, pul berip, aleki adamyň wagtyny talap etýän adamlary getirmeklik. Allah Tagala şuny aýtýar bize, şu nokdany aýtýar. Ýaňky adama bir sebep etdi, bir aýy inderdi, kulli ummata, kulli alemi jahana ders bermeden çürim. Ýaňky adam fakat bir däne sebep. Biz ýaňky adamyň sebebiniň üstünde duramyzak. Belki näme bize bir ders ta kıyamata çellin. İnsan erzeşi var. Bir adam, tacir adam, özüňiz ticaret etýäňiz. E, günde hatta gal şu oba tükany bilen bir muamele etýäňiz. Hiç zat muamele etmeýär diýseň. Ticaret her adam etýär. Ticaret edende aýa bir agylanymy? Sen amala 5000 tüwen pul berip Bäş üstümelik zat alsaň. Şuňa her kime aýtsaň saňa güler, masgara eder. Bir derde degmeýän bir arzyş zady baha gymmat bilen alsaň, her bir adam de esse masgara etýär seni. Näme diýip oň aklyna nazaşam bolmaly, o nefsini bilen aky o diýär, näjir adam o diýär. Şo gat pul berip diýär, şo bir derde degmeýän zady alyp gaýdypdyr diýär. Allah tagala şuny aýtýar bize. O adamla tejaratyň da ugruny bilen akla. Tijaretiň ugry şü, sen bir zat satyn alýaň, pul berýäň şoňa, arzeşi bolmaly alýan zadyň. Bi arzeş zat satyn almaly dä. O adamla bi arzeş zat satyn alýalar. Bir zat diýke, hiç bir dünýäde arzeşä ýok. Gaýtam baballa bolýar. Ertäkun Ol adamyň boýnuna ýabyşýar. Ol adamy Hudaý saklasyn, oda garşyny çekip äkitýär. Şon ýanak zatlary satyn alýar diýýär. Bigaýry ylym diýeni ylymsyz tejaretiň ylmyny bilmän diýip aýtdygy. Allah Tagala diýdik, müminlerden özlerini satyn alýar diýdik. Näme diýip mugabelli behişdi berýär diýdik. Behişt diýen zat näjüre? Pygamber salam aýtdy, behiştde birje gamçyň durjak ýeri dünýä bilen dünýäň içindäki hemme zatdan arzyşkan diýär. Şunýa anyk arzyşdy zady Allah Tagala berýär, seni satyn alýar. Ýani Allah Tagalada ilm ma, ilmi tijaret ba. Şada bir nokta ba. Sen muhim. Seň ähemmiýetiň bar. Sen Allahyň ýanynda bir ähemmiýetiň bar. Näme diýip, şu behişdini berip seni satyn alyp otyr Allah Tagala. Bir arzyş zat däl sen. Dünýäde bir arzyş bolup ýaşamadan çürim geleňak. Hegaretde ýaşamadan çürim geleňak. Insan öz gadryny özi bilmeli. Adamlar ony bir masgara etýärler. O bir bihuda adam, bifaýda adam diýer. Bir masraf diýer ol adama. E ýöne ýatyda bikar hiç zat bilen işi ýok, işe de gidene, gat gidene. Peygamber salam izzeti nefsini saklady. Hiç wagtda bihuda gezmedi, bikar gezmedi. Bikardan Hudaý bizar diýip bikar gezmedi Peygamber. Insan öz izzeti nefsini öz saklamaly. Töwerekdäkileriň hemmesi şoňa sögüp galýarlar. Töwerekde şony eşidip oturan adamlar hemmesi sögüp galýar şoňa. Ha biriniň merizi bar, biri fikri harap, biri näme, işim ýok, biri ahun. Her kim bolsa şoň yzyndan bir sögüp galýar, ne edip barýar, bol, bolgusyz diýip aýdylýar. Bir bir arzyşlyk getirýär. Bir ihanet getirýär saňa. Ýa gelýär meselem toýunda Ikindi namazdan öňünçäk başlaýa tä daňdan hal ikä çenli eko urdurýa, jaz urdurýa toýunda. O azan bilen ne işi ýok, kamat bilen ne işi ýok. Mesjidiňde gapdalcygynda bir görseň, gelipde şom bilen özi özüni bi arzyş etýä şu adam. Öz arzyşyny gaçyrýa. Bihuda adamdygyny belletýä. Şo sazy sen çaldyrýaň. Indi şoňa bir adalar iý çykarýaň özüňden bir oýun çykarýaň şo ýerde mejlisde baryp. Näme ahyrynda näme galýar şundan? Aýa bir çörek iý çykýamy şundan türkmen aýtýar-da eýýäm bir iş etse, iş eden işiňden bir çörek çykýamy seň diýýär. Näme çörek çykdy şu eden işiňden diýýär. Ahyrynda sen hiç fakat ýöne bir kep gelipdir tamam bolup gidipdir. Saňa bir faýdasy bolmandyr. Saňa bir ýol kökezmändir. Şundan möhem garar mylakat ýok zendigiňde. Azan saňa şony aýtýar, eý bende, Allahyň wagty mylakaty ýetdi. Eý owaň adamlary, mantagaň namaýendesi geldi, reýis jumhur geldi, wagty mylakat geldi, geliň. Huzuryna näme dilejek bolsaňyz diläň. Ya şu wagtda aýa agylanym bir adam gelipdi, aý men gurruňym ma bu wagt biri bilen gurruň edip durun diýip aýtmaklygy. Ha saňa gelipdir reis jumhuryň oty şeýde defterini açyp, saňa diýe şu wagt näme dileseň berjek diýe men diýe. Şeýde sen aý meň ýoldaşym gelipdir, häzir gürrüňimiz tükenenok, bir meden gürrüň edeýli. Gürrüňden bize peýda ba, şundan bir aýa bir agylany zatmyşy. Gelýä, eýne Allahike. Ýaňky Reis Jomhuryň Hudaýy-ha, Halygy. Saňa aýdypdyr, eý bendäm, Güne bäş wagt namaz goýandyryn. Şo bäş wagt namazda sen men bilen gürrüň etýäň, mulagat wagt şola, nepsiň, ruhuň, ruhuň bir garaňkylykdan çykýa, äfsürdelikden çykýa, bir daralmakdan çykýa, Şoýa sen bir giňeýe ýüregim, sen näme dileseň-de men saňa şo wagtda berýän, şeý diýip durka, sen gelip deputada bihuda gürrüň bilen öz wagtyňy telef edip durmak. Bäzi ensanlar ba, tejaratyň ugruny bilmeýä, kän pul berip, insanyň iň erzişli zady näme zendegisinde. Ynsanyň iň arzyşly zady zendigisinde wagty, zaman. Zaman, zaman iň gyýmatly zat. Sen şu zaman eliňden gitse öwrülip gelme ýok. Şu gün sen özüňden Allahdan isleýänleriň eý bar Hudaýa kaş ki men 10 ýyl mundan öňçe şu wagtky bilýän zatlarymy bilýän bolsadym, onda bilýetdim näme etjegimi diýip aýtýaň. Ýa-da meselem, Ferwaz, iki ýyl Ferwaz. Ferwaz ködük gelende hatda aýtýaň, Hä, men şu wagt indi Ferwaza gitsem, bilýän näme etjegimi diýip aýtýaň. Hasap bir on sekiz aý sen hyzmat edipdirin. Şu wagt sen her on ýyldan zehniň on ýyllap sen näme etdi, tejribäň on ýyllap köpeldi. Şu on ýylda sen kesp eden tejribeleň on ýyl mundan öňçä bolan bolsady diýen, men bilýetdim şu wagt näme etjegimi diýen. O hatalary ýeke-täk şu on ýylyň içinde edipdirin, men bularyň hiç haýyny etmerdim diýip aýtýaň. Zaman beter arzeşkan. Sen şu zamanyň üsti bilen işleňe ýetişip bilýäň. Barnamy rizi etýäň, Hudaýyň bilen mulagat etýäň, işim ýok, başga işler ýeke dünýewi işde bolan şulara ýetişýäň. Indi sen şu arzeşli zadyňy berip-de, ýaňky ýanak bihuda sözler almaklyk. Allah Taala şu adamlara aýtýar. Bäzi adamlar bar, bihuda sözleri satyn alýarlar. Näme diýip, yzy bar ýöne. Indi meselem sen ahem diňleýäňde bir jowan oglan ahem diňleýär. Ahem diňläňde ýa işim ýok, bagşy diňleýäň, Bagşy diňläňde bir özüň diňlemeklik bir gürrüň, özüň diňläp, aý mende-de şu bagşy baha, mende-de şu saz baha diýdirjek bolup, millete eşitdirmekligiň bir gürrüň. Bir özüň eşitseň bir gürrüň, millete eşitdirseň bir gürrüň. Sen bir özüň eşitseňde fakat öz günähiň göterýäň. Fakat öz günähiň ma, o tada Allah bilen öz işiň. Ýöne o ýüzde Başga kişilere-de eşitdirseň, olary gumrah edeýin diýseň, tükanyň agzynda oturyp-da, işim ýok çylaýanyk jeleselere, täfsirlere, Kuran aýdylýar, tilke aýatul kitabil hakim aýdylýar, hedaýat aýdylýar, şo ýüzden saklajak bolup-da, bihuda gürrüň bilen döwrüňdäkileri meşgul etseň, işim ýok, ahenk Şu zatlar şu adamyň mowladynda. Bir adam eke ýaňky ýanak bihuda sözler bilen adamlary hidayetden saklaýar. Adamlary gumrahlyga garşy äkitjek bolýar. Ylmy bolmany, bilmäni etýär. Bilmeýär. Näme diýip? Şol eger ol adam nämäni ellem beripdi, ýerine näme alyp duranyny bilýän bolsady, hiç wagt edip görmerdi bir işi. Bir wagt azaby gören kafyrlar o ýüzde-de heýwanatlar gelip, gysas bolup-da topraga tabdyl bolup duranyny gören wagtynda, Ýa leýteni kuntu turaba diýjek. O ýüzde biljek, nämeni ellem beripdir, näme zada giriftar bolupdyr. Bu tada bilmeýär. Başynda näme bardygyny bilmeýär. Edamada agybatda näme başyna geljegini bilmeýär. Şu adam bilmäni adamlary gumrah etjek bolýar döwürgendekileri. Imam Fahry Razi Tefsir-i Kabirinde aýtýar, Fakat saz sohbetde hatta bir adam ylm öwrenmäni wagtyny geçirse, bir ezafarak zat öwrenmäni bilmäni wagtyny geçirse, şo da şoňa şamyl bolýar diýär. Hä, wagtyny ýöne bihuda gürrüň bilen geçirse, bifaýda gürrüň bilen geçirse, şoňa-da şamyl bolýar diýýär. Näme diýip, şol arzeştli bolan wagtyny berdi, omrüni berdi, bihuda sözleri aldy. Ýa Ibn Mesud radiyallahu anh, Peygamber sallamyň ulukan sahaba, alym sahabalarynyň biri, şu aýa muredinde aýtýa, üç gezek kasam içýä, Allaha kasam bolsun, şi saz, musiqi diýip aýtýa. Sazu sohbet diýip aýtýa şuňa. Şu aýada lehwul hadis diýip aýtýany bihuda gürrüň diýen saz sohbet diýip aýtýa. Hanefi mezhepde Hanefi mezhebiň hukmunda defden başga zat haram. Defden başga her zadike bolsun saz salylýan bolsun özi bilen haram hatda def dagda halgasy bolsa oň üstünde gürrüň edilýär defiň üstünde halga da bolsa dogry däl diýip aýdylýar Hazrat Omar öz wagtynda Hylafat wagtynda Bir ýerden bir defiň sesi gelip ugrasa, adam iberýänmişdik. Adam iberýä, bar gözle näme habar. Şonda ol adam gidip, aý zenanly öz aralygynda toý tutup otyr diýip aýtsa, onda hiç zat diýmeýänmişdik, onda zat diýip görme diýenmişdik. Ýöne erkek adamla şola diýip aýtsa, ýa erkekle bar şolaň arasynda diýse, onda şallagyny alyp da ugraýanmyşdyk Hazreti Omar. Hazreti Omar öňe tanyýaňyz. Hakyň üstünde gaýym duran Hezreti Omar. Hiç wagtda batyla boýun egmeýän Hezreti Omar şallagyny alypdy ugraýan bu gotada. Yzda özüňiz bilýäňiz Hezreti Omar näçe adam. Hanefi mezhebe görä defden başga zat haram. Defi de fakat zenanalara dogry diýip aýtýar. Erkeklere dogry diýmeýär onda. Indi men gelip de Ustada bir paranteziň içinde bir aýtmaly gürrüň. Ýylda bir wagtyna gidip Magtymguly şan ýanak bir adamyň gabrynyň başynda saz çalsam. Butada näjire bolar gürrüň. Butada men geldim bir aýa halyma şamyl boldy. Täze geldim Allahyň bir owlyýalarynyň biriniň başynda-da bardym, ol işi etdim, oňa bihormaty etdim. Allatagala aýtýar, Her kim meň bir welim bilen, meň bir dostum bilen duşmanlyk etse, oňa ezýet berse, ezýetçi-dä, ezýet berse, Men oňa elamy jeňk etýän diýýär. Bir adama Allah elamy jeňk etse, näjire bolar adamyň haly? Men oňa elamy jeňk etýän. Gaçma ýeriň bolarmy? Bir gal'a, bir zirzamin, zette bomba atom bir zat. Taf bolar mı Allah sen bilen elami jan gidenden soňra? İnsan şu dünya nämeden üçin gelipdir? Näme diýip ýaňky saz we musigy ýa bihuda gurrunla biderek? Näme diýip şu wagtyny talap etmeli şundan üçin? Insanyň wezipesi ulukan. Ýaňy aýtdyk ynsanyň arzeşini. Allah Tagala behiştini berýä. Sen ýaňky ýanak bir on müň tümen pul beripde bäş ýüz tümenlik zat almaşyň ýanak Allah Tagala sen halygyň. Hiç wagtda behiştini berip bir arzeş zat almar. Hä seni satyn alýa behiştini berip. Hä sende bir arzeşi ba. Sende bir arzyşy ba. Arzyşyň näme bilen? Haçan arzyşyň bolýa? Her haçan wezifäňi bitirseň. Saňa bir edarada işläp ben, reisiň bir wezife beripdir. Sen şu wezifäň bilen bol diýipdir. Sen wezifäňi bitirmäni, gidip-de başga özüň hoşgüzeranyň ýerinde bolsaň näzire bolar? Arzyşyň bolarmy? Gelip-de oň beren wezipesiniň yzynda gezseň, zähmet çekseň näzire bolar? Onda sen erteka terfi alýaň utada. Sen dogry işleseň terfi alýaň. Hemme ýerde şe. Wezipe berlipdir. Ýaňky wezipäň ýolunda gadam artmany, gelip-de sen bihuda sözleň yzynda gezseň, öz erzeşiň bilmedigiň şe. Öz gadyryň bilmedigiň şe. Şondan çürim aheň, saz, musigy wagtyň talap eden sen, sen ýene bir gürrüň başyň üstünde ilmi taýdan ýaňky musigy adamyň bedeniniň içinde bedeniniň içinde bir zerreleri ba musigy aheň saz gurlanda şu zerreli gymyllaýar. Şu zatdan üçin hem Allah Tagala şu gadar hikmetden üçin hem Hakim bolan Allah ony geldi näme etdi? Haram etdi sana. Haram etdi ki, özüňe nezat bermeden üçin hem. Ahan dinleseň jyn bedenine girýär. Bedenine jyna ýol açýan ahan dinleseň. Hom kan adamla müşkile gereftar bolýarlar, jynly bolýarlar. Şu ahan kan dinleýän adamla beter mubtala bolýar şoňa. Näme diýip? Şon şeýtan Ahan şeýtanyňky. Ahan şeýtanyňky. Nahayatul Arab diýen bir kitap bar. Näçe jilt? Şu kitabyň içinde Hazreti Adamdan bäri şu bolan ittifagatlary sanap gaýtýar. Şonda Hazreti Adamdan bäri iki guruh bolup gaýtýar adamlar. Iki guruh bolup gaýtýar. Bir guruhyny şonda sananda şeýle sanaýar. Bir guruhy diýýär, Allahyň hidaýaty bilen, ýoly bilen boldy diýýär. Bir guruhy-da diýýär, şo saz, aheňk zat bilen boldy-la diýýär. Ýaňky şeýtanyň guruhlary. Şeýtanyň guruhlary saz we aheňk bilen boldy diýip aýtýar. Raddul Muhtar diýen bir kitapda bir hadis getirýär. At-taganni bil ma'azif haramun. Ýaňky aletler bilen musiqi saz salýan zatlar bilen saz salmaklyk haram. Ola haram. Wal julus fiha fisqun. Şo çallyp duran ýerine oturmaklyk da fisq. Fasyk bolýar bir adam şo ýerde otursa. Wat-talazzuz biha kufrun. Ondan lezzet almak küfr, küfr ameli. Hä bir adam lezzet alsa aheňkden, musygydan, oňa küfr ameli diýip aýtýarlar. Ýani sen dinden çykmasaňda Allahyň bir teleke görýän bendesi bolýaň. Ýaňky saz aheňi gözüň şe. Hop bize mejbur edip durlamy? Ay guşyňda açsaň saz wa, telewizionny açsaň saz wa, radiony açsaň saz wa, asansora münseň de saz wa, hyýawanda gezip dönýäriň de, her ýere barsaň saz wa. Aýa biz Özümizde hiç ygtyýar ýokmy? Bizde bir ygtyýary ýok. Meselem, men öýümde telewizor bar. Telewizorda saz çalýar. Ştada men elimde bir ygtyýar, bir kontrol diýen bir zat barmy ýa ýokmy? Ýa mustagym şu aňyrdan pahş bolup sönmän duran zatmy şu telewizor? Hiç söndürip bolmaýan zatmy? Ýa radio meselem güne bir wagtyna häki derhasty aheňkleri dönderdiler, bagşy goýup pahş etýär radiodan. Ha şi aýaşyň dükmesi meň öz elimdemi? Ýaş aňyrdan mustagym şu wesl özi şun gap bolman aýdyp durýamy? Şun meň elimde bir dükme goýlupdyr. Bir ygtyýar goýlupdyr maňa. Şuny men diňläýin diýsemde başarýan, söndüreýin diýsemde başarýan. Bir mejburyýet ýok. Biz her ýere baksak saz diýip aýdar ýanak. Ýaňky gürrüň. Bir guruh we adamlardan sazy ýaňky ýanak teleke gürrüňleri, bihuda gürrüňleri satyn alýar. Kur'an CD-si muft paýlanyp duka, şuly ýanak jeleseler muft goýlup duka gelmeýele, Git gele talarlarda ýedi million, sekiz million pul beripdi, o ýerde merasim tutýarlar. Ýa ahun gelip, sen toýuňda mofjak wagyz berip durka, ony getirmänle, gitýele taza jaza işim ýok. Pul berýele näçe million getirýele şoňa aýdym aýtdyrýala. Hem özleri gumrah bolýa, özleri garaňkylyga gereftar bolýa, hem döwrekdäki adamlaryň hemmesiniň günäsini göterýä. Hemmesiniň günäsini göterýär. Tamamy eşitýän zatla her dag bolsun, daş bolsun, agaç bolsun, her nämeýki eşitýär, o-da länet iberýär şu adama. Peygamber Aleyhisselam aýtýar, her kim dünýäde arak içse, behiştiň şarabyny içip bilmer. Behiştiň şaraby oňa berilmer. O taýda meslik ýok, münýanak bir peselmek ýok. Her kim aheňk dünýäde diňlese, toba etmän geçse, ol adamy behiştde näzire sazla çalylýa, o sazla eşitdirilmer. Behiştiň sazlary, min ýanak bir zyýanly sazla ola eşitdirilmer. Her kim saz diňlese, oň gulagyna gurşun guýular diýip aýtdy Peygamber sallam. Kyýamatda oň gulagyna gurşun guýuljakdyr diýip aýtdy. Ýagny şuňňalak bir gorkuzypdyr. Ýaňky Hakim bolan Allah, şu Allahyň pygamberi gelip bize şu zatlary aýdypdyr. Bes hatdan bir gürrüňi bolmaly. Öwünden bize Hakimdigini aýtdy. Ha hikmetsiz kep aýtmaýan diýdi. Kitabymda hidayet etýän diýdi. Hidayet etýän Hudaý saňa şu söz aýdyp otyr. Indi sen hidaýatyny kabul etýäňmi, etmeýäňmi? Şu Hudaýyň Saňa iberen hedaýaty şu dünýäni ýaradan, dünýäde näme hadysa-iýki ittifak düşse şo Hudaýyň işi bolan we şu kitapda şo Hudaýyň sözi bolan, şo Hudaý saňa aýdyp oty, şu ýol gumrahy, o ýol hedaýat diýip oty. Seniň özüňe galypdyr, haýsyny intihap etýäň. Ejbar ýok. Sen aheňk diňlände Allah Tagala şu ýerde seň gulagyňa gurşun uýka bermeýär. Ejbar ýok, demiň kesmeýär. Nygmatyn kesmeýär, nygmatyn berip durýar. Ejbar ýok saňa. Özüňe galypdyr. Awyňy jydasaň, muň ýaşa diýýär türkmen. Awyň o ýerde awa jydajak bolsa muň ýaşa. Hedayetçi, gumrahi daşy. Açyklap berdi. Ahunna aýtýa, Ahunna aýtýa, şaýat kän wagtlarda aýtsaňda sewa ýaradam. Bir wagt bir maşynda aýtdym sevdile eýýäm. Aý sen näme öz başyňa özüň her zada höküm berip dur. Ýok. Allah Tagala hedaýat aýdypdyr bize. Hedaýat kitabyny iberipdir we hedaýat kitaby da şi. Men halal diýenim bilen halal bolmaýa, men haram diýenim bilen haram bolmaýa. Hä, men gelipdim, meselem, Aý, bu ahuna haram diýip dur, men gideýin başga ahundan soraýyn, o şaýat halal diýsin, on ahuna aýlanyp, ahyrda bu bir çala mollarak biri şuňa halal diýer, tapylar diýip, o halal diýeni bilen Allahyň hökmi hiç wagtda üýtgemeýär. Haram diýdi, haram, tamam boldy. Oň düşünişi Kurany, hä, o müfessirleň düşünişinden güýçlüler, sahabalaryň düşünişinden güýçlüler. Sahabalar Ibn Mesud radiyallahu taala anh. Şo musygy alaty musygy diýip otyr şoňa. Saz diýip otyr şoňa. Şi haram diýip tamam ulamalar şu aýaň üstü bilen hukm edip otyrlar. Dört tane mezhep Ähli sünnetiň mezhebi hukm edip otyr şoň haramlygyna. Indi gelýeli meselem Saz bilen sohbete ýaman diýmäňler, adam ata howene döräni bardyr. O bir çertopert bula. Bula bir jäli zat, hiç gaýsy bir Taryh bir hakykat bir onda pygamber bir ýerde aýdardy ahym ony işi saz sohbete terek edimäň diýip. Saz sohbete terek edimäň diýip pygamber aýdardy. Tavaşyh näme? Tavaşyhla hop gapdalyna saz we gapdalyna Kuran okulypdy. Gapdalyna işim ýok bir gowun ne atly okulypdy. Şuň moradynda Muhammed Mutawalli Şarawi diýen bir şahsyýet geçýär. Şu bir üýtgese boldy şu haram şu. Üýtgese haram şu. Ýaňky Tawaşyh da bolsa, gapdalynda saz bolsa, eger sen şuny ýalak bir üýtgetse haram şu. Eger bir şeýerde bolsa, gapdalynda saz bolmasa da, eger ýaňky ýanak haram, kabih zatla bir ajnebi zenanaň meselem bedenini tawsif etýär. Ýa şuňa meňzeş bir zatla aýdylýar, bula da saz bolmaly berende haram. Saz bolsa ki onda beter haram. Bir gürrüňi de şi, Peygamber salam aýtdy, ahyr zaman golaýlanda Kur'any dagda hatda saz bilen okuljak diýe. Indi şu Kur'any bilen saz bilen okuljak diýeni şi tawaşyh da bolsa bolamaly. Şde bir hewara hatar zatlaryň biri o ahenkden dagda muň günähi beterräk bolýar. Näme diýip? Şol Hudaýyň sözüne bihormaty edipdi ol adam. Hudaýyň sözüni, Hudaýyň adyny, Hudaýyň teleke görýän zady bilen tutupdy. Ol adam ondan beterräk, hatarrak bolup düşýär. Wa yattakizuha huzwa Hudaýyň ýoluny masgar etýär. Indi ýaňky öz edip beren işi boldy kelas, ferhäň. Ha, bi dogry dä diýip bermeklikde boldy näme? Bir agap mandegi. Agap mandegi bir bi elmi, bi heradi. Ha, nafahmi. Bir şeýle bol olaň ýanyna. Masgara etýä. Şu işi edenseň, Allah Taala näme etýä? Olaýka lahum azabun muhin diýä. Muhyn diýeni ýaňy aýtdyk, ihanet etýän, kiçeltýän diýdik. Masgara etýär, zaýa etýär. Muhyn ýaňky mugabelinde. O geldi, Allahyň ýoluny masgara tutdy. Masgara tutansoň, o ýüzi jähennemde-de özi masgara ediljek diýip aýtýar. Aýakullada aýdyp oturandyr. Aý ýöne wagyz berip adamlaň wagtyny telef edip otyla. Adam gelenleri ýatyryp otyla. Ha bu zatlardan bir faýda ýokdur, peýda ýokdur. Ýer gideýli ondan. Ha falan hanendäň falan albomy çykypdyr, ony eşdeýli. Ýa işim ýok, bir ýerde bir mejlis bar, oglanlar üýşüpdirler, oturyşaýlyň ýöri. Ýa ýylgyrlaň arasyna gideýliň ýöri. Ýo bular hemmesi näme? Gumrahy, bula garaňkylyk, seni bir dogry ýola kökeden zat däl. Seni bir Allahyň gözünden gaçyrýan zatlar. Bir adama Allahyň gözünden gaçmaklykdan bir olakan bir zerbe barmy? Ýani şondan beter bir betbahti barmy adama? Öz ýaradan Halygy, mähriban Halygy, Rahmanu Rahym, Rauf, Rauf bolan Halygynyň gözünden gaçmaly. Şoň ýanyna arzeşi gaçmaly. Bi arzeş bolmaly bir adam. Sen öz ejataň ýa bir gowy görýän adamyň gözünden gaçanda näjre bolýaň? Bir gowy görýän adamyň bar. E şu adamyň sen hiç bir gözünden gaçmaýyn diýip talaş etýäň. Soň birden-de bir iş edäýseň, şoň gözünden gaçaýsaň. Hemişe-de seň gaýgyň bat, şoň gözünden gaçamaýyn diýip. Şoň gözünden gaçaňda näjire bolýaň. Allah ynsana arzeş beripdi, gyýmat beripdi. Sen bir ynsana işiň düşende, o ynsan seni bir zat berada-da masgara edip berýär. Seni kiçeldip berýär, har etýär. Seni ertäki gün ýüz ýerde aýtýar. Şyda diýýär, Men gapymy ýykylyp börenleň biri diýýär. Şyda diýýär, Meň üstüm bilen adam bolup börendir diýýär. Allah hiç wagtda hiç bir minnet goýmany saňa ryzkyny rahmatyny dökýär. Şo Hudaý saňa şu gadar arzeş goýupdy, ähmiýet goýupdy. Şo Hudaýyň gözünden gaçyp, şo Hudaýyň ýanyna arzeşden gaçsak, näjire bolar? Muhin adap. Muhin ýöne gözden gaçan adamlaňky. Bädi azapla ba. Ola mohinde. Mohinde azap näzire? Mohinde azap diýeni bir adam saňa rahmi inse rahmet etmer. Bir gaýda şi. Ola malan aýtýan kefi. Bir adam saňa rahmi inse rahmet etmer diýe. Näme diýdi bolly? Ata saňa rahmi inse rahmet etmer. Rahmynse rahmet berşi, sen gelýäň meselem bir hata ýola gitjek bolsaň, ertir bilen namazyňy geçirjek bolsaň, ýatjak bolsaň, ataň saňa rahm etmeýär, urýar şo tada. Sögýär saňa. Näme diýip şol rahmy inýär saňa. Yzyndan gelýän bir agybat bar. Yzyndan gelýän bir betbagty bar. Şondan saklamadan çürim saňa rahm etmeýär o tada. Allatagala on ýaly gazaby-da bar. Käde wagtlar musulman bendesi dünýäde bir lagzysy bolýar, bir hata düşen ýeri bolýar. Bir gumrahyýa düşýär, bir garaňkylyga düşýär. Şo taýda näme etýär? Seň başyňa bir bela getirýär, seni bir urýar, näme diýip, o beterräk agybatdan saklamadan çürim. Ýaňky bir beterräk agybat, muhin azap ba, şo muhin azapdan saklamadan çürim, saňa näme etýär bu tada bir däne şapbak urýar. Kesen oňa garşyň gitme, bir oýun. Bir ýerde hiç bir azaby gelmese, ýer titremese, ha bir ýuwaşrak ýer titremeli bolýardy bir wagtda. Bir wagtda käde bir ýer titräp goýbererdi. Şol ýanyk ýer titremese gorkuň. Gorkuň şeýde. Näme diýip? Allah öz halyňa göweren bolamasyn birden. O ýer titretýetdi seni oýandyrmadan çürin. Oýandyrýetdi seni şon bilen. Sen bir ýadyňa salýetdi bir Hudaýy bar. Bir hata düşüp barýan ýeriňde sen yzyňa öwürýetdi. Indi ýöne seni öz halyňa göwerse, nygmatyny başyňa döküberse, şo ýerde bir gork. Şo tada gork. He birden şo Hudaý meni öz halyma goýberip-de, o ýüzli azaby muhine meni gereftar edamasyn. Bytada maňa bir şapbak ursun men gitmäýin. Azaby muhine garşyn gitmäýin men. Dünýäň azaby gerekmi, ahyratyň azaby gerekmi? Dünýäde ýüz gezek öldürip, direldip, öldürip, direldirse gowudyr täňki oý, oý zäk azaby gereftar bolaýly. Bir ýuwaşykdan bir ýer titrese şo ýerde begeniň. Näme diýip? Şol Allah sizi öz halyňyza goýbermändir. Bir ýerde sen ekiniň dogry gelmese, bir ýerde sen bir işiňde bir ýerde muşkele gereftar bolsaň, bir Allah seni özüne garşy öwürse, şo ýerde begen. Näme diýip? Öz halyňy goýbermändir. Ýaňky azaby muhine garşy ibermändir seni. Eger beter işiň ewe-ewe gidiberse, Nädip ferowun ezýet çekmesin diýip. Ete geýnende yzyka ýagy külelýämişdik atynyň, ete geýnip barýaka ezýet çekmesin diýip. Istidraj diýýä muňa. Ferowun özüne hudaýmyka diýýä şo ýüzde. Goý günähe çüm diýýä, depälleýin özüňe depä çykyp barýamyka diý diýýä Allah Tagala. Hä o nerdiwandan depä çyk Mowlanaň aýşy ýanyk, niçe depä çyksaň, depeden niçe deperäkden gaçan adamyň el-aýagy gatyrak döwüler. O süňkleri kärräk dewüler owranar diýip aýtýar. Hä, şo ýüzden gorkmaly. Meň bir ýerde aýagymdan asylsa-la, şo ýüze begenmeli. Ýaňky öz halyma goýberilmändirin, muhyn azaba garşyn men goýberilmändirin. Ýöne yzyndaky ýedilenji aýa Gazime ýok, hulasa şom bilen gezip görjek. Şo näçe aýtsa hulasa eşitjek oturjaklar şon. Ýöne Allahyň aýaty okulanda näme etýä? Men muňa wagtym ýok. Men muňa men wagtymy arzyşy bar. Men mundan çüri wagtym talap etjekkä? He, ahunda öz kepbär oturar-da. E, Kuran-da bolsa okular durar-da, men oňa ehtiýajym ýok. Men işim ma. Men daşarda işim ma. Şeý diýip aýtýan adamlar. Ýüz öwürip, istikbar, istikbar diýeni takabbur ýüzünden, O indi sen mejbur bolýaň, işiň bolýa, bir zadyň bolýa, o dä. Tekepbur ýüzünden ýüz öwürip, gaçyp gitýän adam. Inkar gulagy agyrýanok, eşitmeýän ýanok. Pygamber aleyhisselam jan ýakýanmyşdyk. Jan ýakýanmyş gyýas. Allah Tagalaň özi Eý pygamberim, özüň öldürip barýan sen şulaň üstünde diýipdir. Sen şula ýola gelenak, hidayet bolanak diýip özüňe kast edip özüňi öldürip barýaň. Şunýanak jan ýakýa ha şu pygamber. Onda-da ola näme etjek? Gaçyp gitýär. Arzeşi bilmeýär. Nämäň arzeşi bar, nämäň arzeşi ýok bilmeýär. Muamaläň ugruny bilmeýär. Hudaý bilen muamele edip zerer çeken ýeriň boldumy? Şu wada çenli. Gurakçylyk ýylla boldy. Gurakçylyk ýyllarda zerer çeken ýeriň boldumy? Şu bada çenlin gurakçylyk bolup Allah bilen dogruja durupda zerer çeken ýerim boldum bir nefer aýdyp bilmer men zerer çekdim diýip. Hatda gal öz harjyn çykarandyr ýerim. Şu ýyl çykarmasa da indiki ýyl Allah tagala berendir saňa ýerini. Essesin berendir. Hudaý bilen muamele edip zerer çeken adam taryhda görlen nädir hiç wagtda. Şeytan Men-de wada berýän diýýär. Men-de wada berýän diýýär. Ýöne men wadamyň üstünde durmaýan diýýär. Näzire o müşrikle Mekgede näme edeýilha näme etmäli diýip otyla. Aýyp pygambara beýtdirip be, biz näme etsek ka muňa? Üýşüp otyla. Şeýtan bir adamyň şekilinde bolup gelýär. Ýol köke diýýär bulara. Siz geliň, öldüriň. Jeň ediň. Şu wagt zeýif wagtlaryna haf ediň ölsünle tamam bolsun gitsin taryhda galsynla hiç kim habarda bolmasyn siz öňki ýoluňyzda duruň bular çişirýa akitýa bedre garşyn pygambar hudaý bilen muamele etdi muşrikle şeýtan bilen muamele etdile olary hudaý iberdi jeňe garşyn bulary şeýtan iberdi jeňe garşyn agybet näme boldy agybet şi Pygamber aleyhissalatu vesselam Bedirde azajyk adam bilen du müşrikli näçe müň adam bolup gelýeli aňyrdan Şeytan da bula bilen gelýä şu adamyň şekilinde bolup Pygamber aleyhissalam ibar Hudaýa Yerin ýüzünde bir azajyk adam bar sen ibadet etýän, yerin ýüzi tamam müşriklerden, kafirlerden doly. Bujagaz azajyk adamy-da sen öldürseň eý bar Hudaýa, ýeriň ýüzünde seň ýoluňda durjak adam tapylmar. Sen özüň bulary har etme. Hudaý bilen muamele etdi. Şonda Peygamber Aleyhisselam şu dogany edende asmandan 3000 däne ferişte inýä. Peygamber Aleyhisselamyň üç tarafyndan eskort etýäler. Şeytan adamla görüp bilmeýär, şeytan görýär ferişteni. Şeytan ferişteni görüpdi, yzyna gaçyp gitýär. Ýaňky adamla şeýtan bilen muamele etdiler, şeýtan äpberip-de gaçyp gitdi. Teleke ýoldaş seni äkitýär. Ýör gideýli, falan ýerde bir işim ýok, mejlis bar, falan ýerde falan ma äkitýär seni. Gire düşse, seni satýar. Seni äpberýär, rahatjak satýar seni, mofjak satyp goýberýär. Hudaý bilen muamele etseň, Hudaýy adamlar bilen bile gezseň, äwwel bir jereseleriň birini aýdandyr. Hazrat Ali iki jüre dost bar diýär. Bir jüre dost bar Hudaýy adam. Bir Hudaýy adam gelýär sen bilen dost bolýar. Ha sen muň bilen bile gezýäň. Bulaň biri äwwel ölýär. Bulaň biri äwwel ölende, o ýerde mundan soralýar ki, näme? Sen bir islegiň barmy? Onda aýtdy, Bar Hudaýa, meň falan dostum bar, dünýäde galdy. O meni gowy zatlara buýrardy. O meni teleke ýerlere gitmäýil diýerdi. E sen şonda-da öz rezaýatyň bilen alawer, meň şu halatyma ýetirewr diýip aýtjak. Ondan çürim hayır doga etjek. Teleke dost, o bir ölende, bundan soraljak ne mi hastan ma? E bar hudaya, men ağır falan dostum matı dünyada galli, şu meni teleke yollara çağırdı, hak yolundan alıp galli, e bar hudaya, men şu düşen günüme gereftar bolmacak bolsa öldürme şunu. Yani men şu at azaba düştüm, o da azaba düşecek bolmasa öldürme şunu. Bir form öldür ki, o da men şu çeken günüm çektim. Hä sen teleke bilen muamele etseň teleke seni teleke ýola garşy iläkitýä. O sadada saňa webal bolýa. Mowtjak satýa seni. Hudaý bilen muamele etseň hiç wagtda sen zyýan çekmeýäň. Hudaýyň aýalar okylanna gulak asmaly wajyp. Kur'an okulma duranna gulak asmak wajyp. Bire biz beteriz ki çadyrlarda görýek. Hiç aňyrdan adam gelende dagyda şoňa geçewer-ha geçewer, oturawer-ha oturawer, şu bir dogry zat däl. O ýerde Kuran okulypdy, o-da gapdalyndan kepläp otyr. Kurany okulypdyka gulak asyp durmak wajyp. Muny hiç wagtda Kurany bihormaty, ihanet edamalla. Ýüz öwürip-de ondan başga sözlere meşgul bolamyl-lä? Kuran okulyp durka biri-biriň bilen gürrüň edamyl-lä? Guşyň zeň ursa guşyňy saýlanypda goý, hamuş etde goý. Kuran okulyp durka guşy bilen kepleşilmeli-lä? Diňlemek wajyp. Bitirmeseň, günäkär bolýaň. He görä, möhüm mesele. Şu aýadan alyp bolýan ders-de şula. Bir adam Allahyň iberen sözüni diňlemäni, ýaňky ýanyk bihuda sözlere wagt goýsa, ýaňky ýanyk biarzyş sözleri satyn alsa, o ýerde Allahyň aýalar okulyp durka, mosjak, raýganjak okulyp durka, ondan-da gaçyp gitse, ol adamyň işi heý wara gyn, ehanetli, dertli azap bar. Hop, näme zat saňa eliňe gelýär? Näme çörek çykýar saňa? Ilmi kalam diýeni o pälsepe okymaklykdan, bifaýda okymak, wal hilaf, jedel okyp-da jedel etmeklikden. Bir bihuda jedelle bolýar, bir bi arzyş jedelle, bir ähmiýeti ýok, arzyşy ýok jedelle. Wa tibbi tib diýeni gerek, ýöne Nujum ýanak, işim ýok, beýleki zatla ýanak. Hudaýy tanymadan çürim bolsa, Hudaýyň bendesine hyzmat etmeden çürim bolsa, onda gowy. Ýöne fakat men bular bilýän nimeden çürim, o omguna çümüp gidip bir juzyýatyna girip durmak, bula wahtelef goni, gaýra tazyýil omr, bi hylafi zil jalal. Allatagalaň. Allah Teala aýtjak: "Abdi eý bendäm, tahharta manzaral halqi sinina." Milletiň gözlejek ýerini Milletiň sen zahiryň gözle millet. Zahiryňy näçe ha ýyllap arassalap owadan edip gezdiň. Ýüzüňi ýuwduň ertir bilen turaňda. Özüň hulasa araýyş etdiň, işim ýok. Owadan egin başlary geýdiň. Milletiň gözlejek ýerini näçe-ha ýyllap sen owadanlap arassalap gezdiň. Wa ma tahharta manzari sa manzari saatan. Ýöne meň gözlejek ýerim ýürek. Allatagalaň gözleýän ýeri ýürek. Meň gözlejek ýerimi birje lahza-da sen arassalamadyň. Şony owadanlamadyň. Iň möhüm ýerde şu tat dämi? Allahyň gözleýän ýeri, ynsanyň ýüregi şo möhüm ýer. Sen näme iş etseň, meň gaýrym üçin etdiň. Derhalyka sen meň haýrym bilen gabalyp duduň. Men berdim rahmaty, men berdim wujudy, men berdim zamany, alamy men berdim. Şu haýyrlary, rahmatlary, bereketleri men berdim. Ýöne sen şolaň, şola bilen meň gaýrymdan çürim zähmet çekdiň. Bir däde sual bolupdyr. Bir adam namaz okumasa, dünýäde ahyratda oň haly näzire boljak. Namaz okumaýan adamyň haly iki halat bolýar. Bire namazy aýa inkar edip okumaýamy? Ýani namaz özüne buýrulmadymy kadyýami, namaz farz dämi kadyýami? Aý Alla Tagalada özi aýtsa aýdypdyr men işim ýok diýip gezýemi o halatda köfür bolýa. Hudaý saklasyn. Ýa meselem men gursun atdym men ignesini gurdyrdym hörek baglatdym näme etdim diýeli bide Hudaý saklasyn dinden çykarýan keple. Bularda aýdamalla köfre çekýän keple bula. Şuhy ýüzünden de aýtmalla. Ýöne bir adam ýöne ýaltanyp namazyny terk etse okuyjak ýa meselem başarmaýa Eger özi okuýaýyn diýip, özi okuýaýyn diýe, ýöne içinden bir zat feşar berýän ýalak muny saklaýa, başarmaýa, o halatda özüne bir rokyýa okudyp görsin. Şony ekserem adamyň bedenine jyn-da girende, özi etjek-de bolsa etdirmeýä jyn. Namaz okuýjak bolsa okutmaýa. O taýda bir rokyýa şaryýa özüne okutsa, porhana gitmede-ha, rokyýa şaryýa özüne okutsa, o näme haýyr tapyp bilýä. Ýok, özi küllen ýöne ýaltanyp okymaýan bolsa, onda ol adamyň heý wara işi kyn. Bir ä Allah Tagala aýtýar: "Wa men a'rada an zikri fa inna lehu ma'isatan zanka." Her kim men zikrimden, aqimis salata li zikri diýdi. Namazy meni ýatlamadan çürim oky diýdi Allah Tagala. Her kim meni ýatlamadan ýüz öwürse, namazdan ýüz öwürse, onda ol adam zendegisinde dünýäde bir oýanjak ol adam. Kyýamat gününe Allahyň huzuryna baranda kör bolup barjak. Aýtjak eý bar Hudaýa, dünýäde gözüm batdy, näjire kör boldum? Allah Taala aýtjak, hämçinaniki dünýäde sen meň aýatlamy görmediň, men saňa nyşanala goýdum, namaz oky diýdim, sen ola bilen işiň bolmady, bu taýda-da saňa göze ehtiýajyň ýok, sen kör bolup jähenneme garşyň gitjek diýip aýtjak. Her wagt namazdan çürüm, üç ýüz ýigrimi müň ýyl dünýäň ýylyndan jähennem odunda ýanmaly diýýär. Heý göre hatar. Heý göre hatar. Şo tasynyň gamyny iýmeli. Namazdan geçip bilmeseň, sen zekatyňda soraljakka, hyratyňda soraljakka, hajyňda soraljakka, hiç zat soralmaýar. Allah Taala sen baryber diýýär. Öz jaýyňa garşyň gidiber diýýär. Namazdan geçeňde soňram täze sen hesap kitap boljak. Namazdan geçip bilmese bir adam hesap kitap ýok dogruja gidiber diýip aýtýan Allah Taala. Äwwelki soal kyýamatda namazdan. Namaz islamyň sütüni. Her kim sütüni ýyksa, öý ýykylýadamy sütün ýyksaň. Islamyň sütünini ýyksaňda diniň ýykyldygy. Hewara habardar bolmaly. Namazyň edaýy kamyly we edaýy kasyry we Allahu tebarek we taala hemmämize towfik bersin. Hedayet ýolundan aýyrmasyn we şu sözleň arasynda sözler eşidip-de iň gowy sözüň yzyna düşerler. Assalamu aleykum we rahmetullahi we berekatuh.